pars octava expeditio prima Gaius Iulii Caesaris sed magnus erat calor solis et aeris neque poteramus celeriter ambulare paulo post nebulae solum abscara verunt et imber magnus fuit mox sol ora maritimam splendore suo illustravit et iterum in viam nos tedimus in calorum aeris tempora veret verat et inter viam nos pueri patro meo multa de Gaius de Gaio Iulio Caesare imperatore magno romanorum interrogavimus cur expeditionem suam in Britanniam paravit inquimus cur copias suas in insulam nostram transportavit. Et patrus meus Gaius Julius Caesar in quid pro consul erat Galliae et per tres annos contra nationes bella bellicosas calorum et belgarum bellaverat. Nam anno duo de sexagesimo ante Christum natum Romani Caesarem procan pro consulam creaverant. Romani autem Britannos in numero gallorum esse extimabant, existimabant. Et vera non nullae ex nationibus Britanniae meridianae ab Belgis oriundae erant. Atque Britanni Gallis auxilia contra Romanos interdum subministraverant, sed trinobantes auxilium Romanorum contra Casivelaunum regulum casorum imploraverant implora, imploraverant alia quoque causi belli fuerat auaritia et expectatio praedae cupidi erant romani insulam nostrum ignotam et remotam visitandi et explorandi nam ut tacitus affirmat ignotum pro magnifico est et quo anno quinto et quinquagesimo ante christum natum gaius iulius caesar expeditionem suam primam contra britannos comparavit et victoriam reportavit et ut narravit Non post unum proelium Britanni Britanni veniam a victoribus imploraverunt, sed expeditio non magna fuerat. Neque Romani ullum praedam ex Britannia reportaverant Nisi paucus servos et captivos. Anno igitur proximo imperator Romanus secundum et temporis mm, secundum et multum meorum expeditionem in Britanniam paravit. Nam sescenta nau navigia oneraria in Gallia edificavit. Et quinque legiones romanas una cum magna multitudine auxiliorum gallicorum in oram belgicaem belgicam congregavit pars nona pax violata Britani pax non violaverant sed romani pax non cupidi erant et aquae aestate anni quarti et quinquagesimi ante Christum natum dux Romanos cum quinque legionibus militum Romanorum et magnum numero equitum et auxiliorum Gallicorum iterum in Britanniam navigavit. Tempestas erat idonea, sed in media navigatione ventus nun jam flabat. Etque militibus necesse erat nau navigia remis invitare. Impigre remigaverunt, et postridie navigia ad oram Britannicam prospere applicaverunt. Labor remigandi magnus era, virtus militum magnopere laudanda. Britanni, Britanni Romanos in scopulis orae maritimae expectabant sed postquam multitudinem navigiorum et militum equitium quae spectaverunt in fugam se deterunt caesar navigia sua inter dubras et rutubias applicavit ut puto non proco a loco quo priore anno applicaverat. inde contra britannos pro properavit interea unam legionum cum trecentis ec quittibus ad castra in statione reservavat. Nam periculosum erat navigia ad ancoras delegata defensioribus nulare.